barusha barushe nguhere barushe nguhere radiyo isanganiro mu kuyitunganya ikaba igendera abanyagihugu mu mihinga itandukanye y'uburundi udushimwe ku batora ibibazo niba wararaye nuko bakunzi ba radiyo isanganiro reka tubaramutse twongere tubahe ikaze muri barushe nguhere ikiganiro wamukurikirana umunsi nk'uyu nk'aya mango uyu munsi ikiganiro barushe nguhere isanganiro ikaba ifatikanije n'ishyirahamwe jeyizede ni mugambi wo kwigisha gufashanya n'abenegihugu gutahura inkurikizi n'ingene bashobora guhangana n'ihindagurika ry'ibihe barushe nguhere rero tukaba tuyiyemesheje ku musozi wa nyarumungo ni muri zone rushubi komini sare intara ya bujumbura barushe nguhere hagarariwe umuhinga bw'ivyuma na Robert Nduwayo hamwe na François Kimana barushe nguhere nkuko bisanzwe ikabiremeshejwe n'umujenama yasizwe amavuta ishengero rikoranye izuba riva bene umurango babona barene Habyarimana mpera kayambo abanyarumongo biwacu abanyarumongo n'amahoro n'amahoro sangwe barushe nguhere anyarumbongo ni wacu sinirirwa ndavuga kwa mutama karori niho nsanzwe mvuka hajya hakurya aho hakurya hajya eh. banyarumbongo biwacu yambu yambu murakomeye mujye nama imbere y'uko mu ijambo uwaserukiye intwaro hano mm. bampera amategeko urakoze cyane uno ni umudiyakoni yasizwe amavuta nuko rero manyanyarumbongo ikiganiro nk'uko macumvise ntibarushe nguhere radiyo isanganiro ifatikanije n'ishyirahamwe jz cyangwa jjd uko mubyumva kose nuko rero amategeko agize kino kiganiro nayakurikira turaza turahamagara umugwi w'abantu nk'uko nababwiye ntidutora abantu bari kwaniganira ngaha imbere dutora abari hariya inyuma hanyuma tugatuma ko umugwi tugahamagara umugwi w'abantu baca bashika ngaha tukajya tubashiga inyura ikibazo ucishuye ugishoboye agashimwe oke kikunaniye bayi ukiraho nyine byose bijyanye n'iki ntibyerekeye n'ugukingira ibidukikije ni uko umenya guhangana n'ibihinduka by'igihe eh, n'ibirere n'ibirere ibyo eh. ntimubizi none eh. murakoze cyane nuko rero ubushimwe abatabubona si no kwirwa ndabuvuga mudiyakoni bacire ku mayange hari ibido imbabura zimeze neza zimwe ziziganya amakara zikongera zigakingira n'ibidukikije za kijyambere zimeze neza amasuka ibipawa amasipiri indobo irozwari ibido amatara amwe mutama akoresha imishwarara y'izuba nuko eh, rero eh. urakoze cyane ngira ngo mwamaze kumva amategeko yaco musitanira imbere n'uwibere hariya ku gasozi hejuru hariya nyarumpongo nawe nyene turamuhamagara akaza ngaha koni ijambo ni rwawe urakoze cyane mujye nama reka duhe ijambo uwaserukiye intwaro hano atubwire kumbura ingene vyifashe n'ingene bashobora guhangana n'ibihe hano muri komine yacu isare ku musozi wa nyarumongo aha muri zone ya rushubi murakoze ko ijambo nk'uko mpaye ijambo abishyikirije nkaba ndi ngaha ku izina rya nyakubahwa musitanteri yafatiriwe kugira twifadikanye n'irishe hamwe jayizede nk'uko bamaze kubibabwira mu mugambi wayo ujyanye no gukingira ibidukikije guhangana n'ihindagurika ry'ibihe aha rero muri ni muri komini sare komini imwe mu ntara mu makomini agize intara ya bujumbura aha ni ku mutumba mwabivuze nyarumpongo zone rushubi mugagatoge gutyo tubona zone kwibuye iyi komini igizwe n'amazone ane kibuye rushubi benga na nyambuye n'imisozi cumi n'itandatu mwari muvuze muti ingene duhangana no gukingira ibidukikije icyo ni ikibazo muri komine twa byadufashe nka nkama mu migambi yose dushiraho buri mwaka twama dushira imbere ibijyanye no gukinga impanuka no guhangana n'indagurika ry'ibihe haba mu bijyanye no gutera ibiti haba mu bijyanye no guca imikobeko ku mitumba ihanamye ubu mugambi ukaba waradufashije cyane cyane cyane ku mutumba wa kwigere aho turiko dukorana ibikorwa bijanye no gukingira ibidukikije no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe rero abanyagihugu aha baratekanye murabibona umutekano nijya nawe ntimugire ubwoba aho mugira musubira inyuma murahitana agatoka ku isoko karazimbutse hama namwe banyagihugu nagomba mukurikirane iki kiganiro n'ishyaka n'umwete kugira bababwiye ingene cyitwa ngo nibarushe urusha abandi baramuhera nuko rero ntabarambiye nagomba ku izina rya nyakubahwa musitaneri yafatiriwe ntange uburenganzira bw'uko iki gikorwa kibere ngaha mwisange mutekane namwe baba bazihama mugirene nuko rero imana ize kubazigama umwanya muza kuguma ngaha muze kuyisohoza n'amahoro tuzoba turi kumwe murakoze tugira amahoro arakoze cyane mu mpera amashi oya ayo naje niho basumbya indongozi iwacu niwe duha amashi nkayo mwongere mwongere mwongere mwongere mwongere mwongere mwongere barushe ngwerero mukaba mwitunganijwe na radiyo isangano bamwe n'ishyirahamwe jezede mu mugambi kwikingira ingaruka um, mbi zifatiye ku ihindagurika ry'ibihe mu diyakoni duhamagare umugwi wa mbere w'abantu icumi abantu icumi ba mbere wagatelefone yari kirato hariya ingo haha mama roshobewe ah. dalelolole wagasagoshi ngaho wagasagoshi eh. barusha ngo wari mufasoni we wagasasha ingo haguruka haguruka florida florida haguruka haguruka haguruka <laughs> haguruka florida ndabe ndabe uh-huh. Ah, umwe ah. agasagoshi umwe na guhamagara ingo ingo ingo w'amarori nka digidigi aha ingwaha ingwaha bo tondaha a tonda ah, tondaha sawa ey ey ingo ey ey wererererere urara abantu babashinga abashingana urazungurutse igibabi ngaho inyuma ingo ibagabo mwe mwazibiye akabare k'abandi ibagabo ndabura umukenye umugabo umwe umugabo umwe umwe umugabo umugabo mwewe wowe n'agatelefone ndagutore duhagaranye ko ndabuze abantu turi kumwe aha nyine nshya ndagutora kweli yego nshaka umugabo ari inyuma yego wama oh urindiraho nyene rindiraho nyene ndagutora mu kibazo gikurikira msauza ehe bidondo mama widondo jewe ndibwira imana roger mva mu gasarara naje nje ku isoko ngaha nje mwana radiyo sanganiro none ndarindiriye ico bambaza imana iheza yuko eh. nagiye twabyara imana ya claude kava ku mutumba sagara zone kibuye jene nitwa ikibuno dirazara mba ku mutumba nyarukere zone kibuye nitwa ndere y'abagayi w'iceranka ya mbere nari naje gutembera ku mucungwe naje gusuma eh jene twambone yanguye ye novance navuye muri naje uturengane nganje kugura umwavu wo kongera gufumbira utundi eh. nitwa yangu Chantal nkaba mva ku mutumba wa Nyarumongo nitwa Nizigimana Goderiva nkaba mva ku mutumba Sagara muri Jone Kibuye niyo nzima Marine mva muri Kwigere Niwimana Estera mva ku Nyarumongo Mbonima Floride mva muri Shugu barushenguhe urakoze cyane ikibazo cyambe eh bantu bimana muri nyuma bantu bimana eh. subira inyuma la la le la la overeze ikibazo ikibazo tukibaza ba tukibaza mwebwe muri nyuma sivyo nicyo gituma mwotekana si uko none muri komine yacu ya isare tanga ibisata by'ubuzima bibangamiwe n'ihinduka ry'ibihe mungere mubisigure muri komine ya isare tanga ibisata by'ubuzima bibangamiwe n'ihindagurika ry'ibihe mwongere musigure igisata cyo gufungura nicyo kibangamiye ubuzima kuko ibihe birahindagurika byarahindagurika imfungwa zirahinduka tufungura nabi ubukurikira igisata cya mbere jya ntuvuga igisata kijyanye n'iby'uburimyi igisata cya kabiri jya ntuvuga nicyo bajyanye n'amagara y'abantu eh. igisata cya gatatu ntuvuga nicyo by'ubworozi eh, ubukurikira je navuze akazina kanje ko nitwa icurundi razaro ku musozi nyarukera uranditswe he igisasa ca mbere ni ndagurika gigihe cy'ukuntu ibintu byatugiye ko nk'ibitoki byamaze kugenda ikigira kabiri ingwara y'imyumbati yarateye ibyo ni ibintu bizagaruka mu bidukikije by'ihindagurika by'igihe ikigira gatatu nuru ruzuba ruguma ruza rusongera isibe ku biterwa mbumbarugo tugira amahoro ntego igisata cy'ambere uvuga eh. igisata cy'ubuvuzi yego hanyuma inzara yateye mu bantu eh. hanyuma neza na neza ikindi cya kabiri eh. n'ibintu byo korora ibisata by'ubuzima mwana w'imana igisata cy'ambere igisata kibangamiye mbere namagara y'abantu ikigira kabiri ikigira kabiri no gufungura nabi ikigira gatatu ni ukugira amagara mabi icyambere rero vuga ni igisata cy'amagara y'abantu icya kabiri ni igisata cy'ibidukikije icya gatatu ni igisata cyerekeye ubuzima bwacu nk'aha mu bintu byo gufungura aha usanga twaciye ibiti cyangwa dutongora ibiyorero ugasanga ugasanga imbyotsi yadutse ikondo n'igisenga ugasanga imvura iguye nabi kubera twaturiye ibiyorero twakoze ah, ibyo batuye nanjye nibaza ibisata tubona ni uko inzara yateye kubera ihindagurika ry'ibihe ikigira kabiri ni uko twoca imikobeko kugira iryo hindagurika ry'ibihe tube turarikingira kubera twaciye imikobeko ikigira gatatu ni uko twokwirinda konona ibiti mu bidukikije ndibaza ko birimo igisata cya mbere ni icy'ihindagurika ry'ibihe igisata cya kabiri nacyo ni icy'ubworozi igisata cya gatatu nacyo ni icyo gushyira imikobeko igisata cya mbere ni icyo gukingira ibidukikije icya kabiri ni icy'amagara y'abantu icya kabiri ni icy'uburimi icya gatatu ni icy'uburimi igisata cya mbere eh, ni icyo gukingira eh, eh, ibidukikije igisata cya mbere nuko utoza turatungura oh. igisata cya kabiri niko utoza turaca ibiti twona na imvura izogonya none mujena sabwe uri kumwe n'ujya mugwi yego wariko witondera ibintu by'ibibazo ko twabaje muri komine ya Isare yego ngo batange ibisata buri bitatu bibangamiwe n'ihindagurika ry'ibihe mm. abo bagerageje nibanga inge ndababwira ibyo bisata ari uburimi n'ubworozi aha hari igisata c'amabarabara hari igisata c'ibidukiki ibidukikije hari igisata cy'amazi n'amashyamba hari igisata cy'amagara y'abantu igisata cy'inyubakwa rusange n'uburaro igisata cy'amasoko ntanganguvu n'amatara n'ibindi amabarabara ntirirwa yabomaguritse kubera imvura nyinshi none nuko rero eh. nihweje mu gitabo cy'ibyahishuri wabishuri ibibazo hari habagerageje n'abandi cyabafyuye. ubwa mbere na mbere florida bayi rogeri bayi eh. goderiva bayi ni ukuvuga rero hariho abagerageje kubera twasabye yuko inyishu za mutoremo zitatu aba bagiye ni ukuvuga ko ntibanakije nta n'imwe bashoboye barushe nguhere barushe nguhere ubu rero hinga mhere kubishuye inyishu imwe muri zitatu mugabo barabigiza diakoni nibaze ko barabagiza hariho aline yishuye inyishu imwe muri zitatu cyo kimwe na lazaro na novanse Eh, ntacyo ntacyo ntacyo novansi igenda hanyuma razaro razaro nawe nawe akarozwa ahari aha aha hanyuma hari bamene bambaye ine amasabune abiri abiri nari ine nari amasabune abiri abiri bangutse bangutse hari eh, nawe hari nawe w'inyeni irozwa ahari aha nari ngeze kubatoye inyishu zibiri kuri zitatu uwa mbere ni jean claude jean claude aha mumere n'umuhini wayo twara n'umuhini wayo ntuze wonone ibidukikije ngo ugiye kundira umuhini aha hacakurikira ntarabaganye ninde muhe n'isabune eh. eh uwo mutamuhe n'isabune muhe n'isabune muhe n'isabune nguyu uyu nawe nawe nyene nabiri kuri atatu tora rarararara ega hirya ah. mbona bariko bandaba icoroshe rabe hirya wahejeje ntarabaganye yego aya shantare irankunda shantare mumpera ibido n'amasabune ngaho nawe nyene eh, hanyuma estera Sitye wibido. hanyuma rero eee eh, nabo nyine barakwiye bayi turabandanya hari umuntu ahamagaye w'ingofero ye hariya hejuru eh? eh. twagiye wowe hariya wowe agatelefoni ngo shingo ngaha ntacyo mufasoni w'agakapo nawe inyuma yiwe ngo mukoma barushe ngo here nyarumuhongo we tuwundakurikira ya ya ya ya ya ya mufasoni wewe mabukwe wewe nyene bamwana ingo bamwana waje wirushobe ewe eh, mugabo hariya n'agashashe ingo umwe babiri batatu bane umwe babiri batatu bane munani wamaze kuzana abagabo bangahe ni bane bane bane bane hasigaye umwe umwe basigaye babiri n'uyu nyene bamabukwe wanje zana umushinga nawe umwe wewe wega wegamiye hariya ingodi nababwiye yuko mniganigera ngaha sinagutora nabivuze barushenguhera inyarumongo muri zone rushubi isangano ifatikanije na JZ nyarumongo oye oye nyarumongo oye bidondore jewe nitwa Petero mboneyeho Petero ja Petero yego kumutumba sagara yego di Petero eh nitwa Nahimana Silvestre eh bwo kumutumba nyarukere aha nitwa Ntiranzengiza Deo mva kumutumba kwigere aha misigara Felix akabava ku mutumba wa kibuye aha ejide nkuri ingoma umutumba nyarumpongo ego maniragiza cravera mutumba sagara eh kumana kiremenzi ya kunyarumpongo narurinze swapfise wa kunyarumpongo nze imana yarazi bicara mhm. irahotene wa kunyarumpongo nduye imana korotine wa kunyarukere mabukwe wanje mabukwe ndi uwimana generoza wo ku kwigere bidodoye neza tanga wongore usigura ibintu cyangwa ibimenyetso byerekana ko hariho ihindagurika ry'ibihe ngaha muri komine yacu ya isare tanga wongere usigura ibintu bitatu byeso bitatu byerekana ko hariho ihindagurika ry'ibihe muri komine yacu ya isare ibimenyetso twashyira ko twabwe twebwe urabona ku ruhande rw'aho tubaye gahanga umunyesare ibitoki byarononekaye twari twari byari byiza ni ukuri imanga zarasitagurike imisozi isigaye igaragara ni ukuri dusigaye turaba icyo twakwifuza nta kibaho ni ukuri muri ibyo bitatu nubwo ibyo tugerekereza aha ibyo murabikubwiye umunsi abanyagihugu tuwukorera ko urwanya ubunebwe n'ibitoki biragwara icya kabiri ndabona yuko muri komine mu bidukikije no kubyara ku rugero birimwo ehe icya gatatu abanyagihugu bajya biga kuri gara turakwiye kuta kuri mu myaba tukavomera tukagirane eh, neza cyane aha eh, n'ubundi nshobora kuvuga kwa kuni nyene eh. igitwereka ko hari ihindagurika ry'ibihe ni uko tubona ku misozi hari ubugaragwa nta biti biriho hari imanga nyinshi tubona bivanye n'imvura nyinshi igwa kuko itahora igwa icyo kiri mu bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe hanyuma tugaca twiyumvira uko twotera imbingo ukurikira ubwa mbere hariho abaturiye imiriro ya nyakanga ubwa kabiri bahejeje guturira imiriro ya nyakanga ikindi gice kiba ibintu bitatu byerekana ihindagurika ry'ibihe ibimenyetso bitatu muri komune yacu ya isare icya mbere ibitungwa ntibibayeho neza icya kabiri n'ubworozi ntubayeho neza nibyo bitungwa icya gatatu turabona yuko uburimyi butagenda neza kubera inkukura ziguma zibitwara aha ukurikira muri komisare ikimenyetso cya mbere cya mbere imvura ntigwa ku gihe aha uruzuba rwinshi gatatu igwirirana ry'abantu aha cya mbere ikimenyetso cya mbere jewe keremenzi yangenda kumana ikimenyetso cya mbere kuva irindwi na kabiri nshikira muri komine y'isare igitoki naribwo mbone cahira ikimenyetso ikihe wanyugiye ngo ugiye guca agatoki usanga cahiye hanyuma ugaca ugaruka ukarara ubusa ikindi kintu cya kabiri kiri kukumenyesha cya nyarumpongo twebwe turakenye ukurikira ukurikira oya reko ukurikira ukurikira icya mbere ubugaragwa icya kabiri imvura igwa nabi kubera bipfanye n'ubwo bugaragwa ikindi hari igihe izuba nahone ryaka cyane kubera bipfanye n'ubwo bugaragwa ibyo ni bitatu ubukurikira icya mbere uruzuba ruraka cyane icya kabiri ubukaragwa bwaraduteye nk'abantu benshi ntibaronka ibyo bafungura kubera ubugaragwa icya gatatu ingorane zarashyitse ibintu biragwara kubera yuko atabidukikije nka byinshi bihari nk'imikobeko nk'abantu baturira imiriro ya nyakanga icya mbere eh. twitegereje muri ino komine yacu izuba ni ryinshi cyane kandi imvura ntigwaho igihe icya kabiri twihwegeye ukungene muri ino misozi yacu hameze uri kuragenda ushobora gusanga amabarabara yarahenuje icya eh, gatatu icya gatatu imvura ntigwaho igihe aha ukurikira icya mbere icya mbere ni urutsuba rwuma rwaka utagira mu mpeshyi cyangwa mu gacaca icya eh, kabiri icya kabiri ni amabarabara aguma asidagurika icya gatatu icya gatatu igurirana ry'abantu aha icya mbere imvura yahora igwa iyinga isigaye igwa isaha icyo ni ikimenyetso cya mbere icya kabiri izuba igihe ryayaka rikagarukirako ubu rirashobora kurenza rikaka igihe kirekire cyane eh, ubwa gatatu ubwa gatatu ikibitwereka usanga imisozi yarakuburutse nuko rero warakoze mana wewe waremye bano bantu warakoze mana wewe waremye bano bantu aha rero petero bayi kwa heri vamo silvesiteri nagasaga cyane kwa heri deo bayi bayi ferigisi bayi ejide bayi uwo bavuga agenda keremansiya nagasaga cyane rugero we ugiye tutakwanze rugero we aha aba rero sigaranye ngaho igiwaha igiwaha jyayo inyishu zari zitatu hari abatoye imwe zibiri kuko nta n'umwe tuzi zitatu barushe guhere barushe guhere mbere kuri Laurence yatoye inyinshi imwe muri zitatu murabira agashimwe mugani wabwiye neza intunzi iyo wega yewe kugira ngo nabi inyuma bavyumva kugira ngo nabandi bavyumva urakoze cyane mu diakoni twari twavuze tuti tanga wongera usigura ibintu canga ibimenyetso byerekana ko hariho ihindagurika ry'ibihe hano muri commune iwacu isare ni byinshi hariho imvura yisegenya ni uvuga uruvura iyo ngerekana ry'ubushuhe bituma malariya ihashika kera itahashika ihindagurika ry'ibihe by'irima ibice bisigaye riba ari rirerire babivuze neza izuba mugabo eh. ngo kubera dushonje ngo kubera dushonje mama shawe aha mudiyakoni eh. rabagiza rorasi Laurence murabegiza tori ndobo hajyana amasa mumere ni sabu aha undi ninde Claudine Claudine Claudine nawe nyene yatanze yishimwe imwe nyene mumere indobo n'amasabuni abiri yo ni inyishu imwe abo barabwiye tugiye mu nyishu za inyishu inyishu imwe inyishu zibiri nabo bose basigaye abatanze inyishu zibiri zibiri duhereye kwa uh, duhereye kwa Karaveri Mohesoka Mohisuka no umuhini wayo Jakolima umenya ko uburimyi bujana n'ihindagurika ry'ibihe wa mugabo hanyuma tujye tugenda kwa swavisi swavi genda bakurabe byiza suwa yakira ibido suwa hanyuma hagaca hakurikira weneri ah, bose ngo nabarimye muhe isuka na neri mabukwe wanje nawe mabukwe wanje murakoze cyane baruce ngwere twaba turi ku mutumba nyarumbongo ni muri zone rushubi komine isare baruce ngohere mutunganijwe na radiyo isanganiro ifatikanije n'ishyirahamwe jezede mu mugambi kwikingira ingaruka mbi zifatiye guhindagurika ry'ibihe uwakagenegene cyo tubandanya arararara rero rera mwisabirorero la la la wofise umwiko wewe umwiko wewe umwiko we mukobwa umanitse agapapuro hariya hejuru n'ishapure n'ishapure wewe kasakoshi wewe nye nchurabi inyuma wewe yeri ngwano <laughs> ah, barushe nyaru inyarumbongo rushubi isare we mukobwa ufise agatambara kera haji nyuma mufasoni wikore wikoreye agakapo kagahama eh, we mfasoni waga oya uyo yikore yikoreye agakapu yo eh, eh. arara oya si wowe no ari hari inyuma namu wewe winyuma ingo uyu mubisheje ah, ah. namuhamagaye mwe uyu mugabo ingonga we mukobwa guma mufasoni wakagunira we mufasoni wakagunira ingo rarirara e, umwe babiri batatu bane batanu batandatu indwi mukamurige bikira mariya mugabekazi wo mwijuru ongereza abandi batatu mutama winuze ngaho neza cyane nitwa shimira vitari nkaba mva ku mutumba wa kwigere nitwa ndikumana samuel nkaba mvo muri komine kibuye umusozi sagara ndabashinze nesitoro mva muri zone kibuye umusozi sagara uviriza muntu utavuga cyane kugira ngo ndakwandike muri iki gitabo cy'ibyahishuriwe abishura ibibazo ucumviramwo nitwa nduwimana yicare nkaba muri zone kibuye nitwa Manira herenesi nitwa nibigira kode nkaba mvuga ku mutumba wa buyimba nitwa hakizimana derayida wo ku musozi sagara nitwa iradukura janire nkaba muri komini sare nitwa maniramuha kirisiyana nkaba mva ku nyarukere nitwa nahimana janine nkaba mva isagara muri komine sare nitwa maniramuha viyora n'abamvuka muri komine isare nzeyimana beatrice mva mu kibuye ndasabye mwumvirize ikibazo neza mudatahuye munsubize muti subiramwo mu gihe hadutse ibyago bifatiye kwihindagurika ry'ibihe muri komine yanyu ya isare ninde muntu wa mbere ajejwe gutanga amakuru yo gutabaza byihuta no kurongora ibikorwa bijyanye no gutabara abantu mumbwira iyo muntu uwa mbere si babiri si babiri umwe ujejwe indimo ku mutumba neza cyane je nibaza yuko yoba ari goronome yego ni umwenegihugu yego je nibaza yuko yoba ari goronome yego yego nanjye nibaza yuko yoba ari umufundi w'indimo yego yego je nanje noba nibaza yuko yo bari umukuru w'umutumba yego yego nanje nibaza ko ari umugoronome yego yego nanje nibaza ko ari umugoronome yego yego nibaza ko ari umugoronome neza neza ni umwenegihugu uwo ari we wese ni umuremesha kiyago ni mukuru w'umutumba mudiyakoni sa kwa patiri duhejeje imisa eh amashikano imperezwe ibiki byose byaheze numuhezagiro numuhezagiro wose waheze umuhezagiro wa data na mwana mutawabugiye ko tishenguruke turashikanye mvireho mvireho mvireho mvireho mvireho mutama ingofero we muno manitsibuye manitsibuye we wibuye wibuye eh wibuye twagiye twagiye umuntu amanitse umukubuzo hari inyuma wewe umukubuzo uyu mufasoni barushe nguhere umukubuzo sawa gwigere ye wewe ngo asha ah, wewe usaka ngaho mufasa <laughs> tora wundi mufaso numwe we ingo ingo ingo wewe ingo ingo ingo ingo barakwiye barakwiye barakwiye bidondora aha nitwa mpabanimana Stanislas wo ku mutumba Nyarukere Bizimana Andre Charanga aha jean paul asengiyumva nkaba mvuka ku mutumba kamisa ave ya mbere zone kibuye niyo nkuru frejasi nkamba ku mutumba ya rukera ukurikira niyo ku bwa filiberi umutumba sagara ukurikira ndayisenga natoriya wo muri jone kibuye ukurikira shimira imana dansira ku mutumba kibuye ukurikira manira kiza faransiro ku mutumba kibuye ukurikira cyiza uyatisho ku mutumba sagara nzayimana furasi nawe ku nyarumpongo ibi byahesere ni mu gihe hadutse ibyago bifatiye ku ihindagurika ry'ibihe muri komine yanyu ya isare ninde muntu wa mbere ajeje gutanga amakuru yo gutabaza byihuta no kurongora ibikorwa bijanye no gutabara abantu uwa mbere atangura gutabaza n'umwe navuze umuntu umwe ndasubiyemo eh. umuntu umwe rudende musitanteri eh. musitanteri wa komine yeee eh. uwo muntu nibaza ko yoba ari musitanteri ujya wundi ni musitanteri buramatari eee eh. musitanteri aha musitanteri eee eh. ni musitanteri wa kominisa yose eee eh. musitanteri ni musitanteri eee musitanteri wa komine isari eee nimusitantele wa komine Isare hey. nimusitantele wa komine Isare nimusitantele wa komine Isare hey. rarararararararararararara Firijansi bayi buramviramo kwanza Firijansi mviramo barushe nguhere barushe nguhere aho ushaka iseperi zitanu zivemwo ibipawa bitanu bivemwo yego sepere zitanu bipawa bitanu n'isabune zibiri sepere sepere n'isabune zibiri ibipawa bitanu iseperi zitanu ni sabuni sibiri sibiri wakagenegene wakagenegene wakagenegene wakagenegene duce tubana ingo ngahe waciriwe nande weririmba gusa utugenda karibu karibu bashitsi mwatugendeye karibu karibu bashitsi mwatugendeye turabaye ikaze hani iwacu turabaye ikaze hani iwacu karibu karibu bashitsi mwatugendeye karibu karibu bashyitsi mwatugendeye turabahaye ikaze hano mu isare turabahaye ikaze hano mu nyarumungo karibu karibu bashyitsi mwatugendeye karibu karibu bashitsi mwatugendeye turabaha ikaze hali watu turabaha ikaze hano iwacu bagwa amasabune abiri uce witahira bamwongere rimwe ara bamwongere rimwe bamwongere rimwe twagiye umusore w'itelefone hari inyuma na mwana niyo sake wa mwana niyo sake ngo aha ngo niyo sake yawe w'ingofero ku giti w'ingofero ku giti yebo ni ni telefone mama wagasengosha ari inyuma w'ingofero yahiye barushenguhere inyarumogo mutamba watekereje barushenguhere radiyo isanganiro eh. n'ishyirahamwe jezede akaba ari mu mugambi ukwikingira ingaruka mbi zifatiye ku ihindagurika ry'ibihe abagabo ntusibe kuzana n'umwe umupfasoni telefone wowe umanitse agatelefone umupfasoni umupfasoni umupfasoni wewe agasakoshi kirabura ngaho ngo wa mupfasoni arabise umwana muha inzira muha inzira muha inzira umwe babiri batatu bane batanu batanu batanu umunani abagabo ni bangahe umwe babiri batatu bane batanu batanu umwe babiri batatu bane ni cumi n'umwe Tome numwe wowe w'agatelefone ngaho ingo ndidondore ndi nawe ukamye wisipiriyano mvuka inyarukere akazina nitwa twagira mungu claude ntamvuka ku mutumba sagara muri zone kibuye nitwa ndikumana philippe nkabamvuka sagara muri zone kibuye nitwa nizigimana firemo nkabamvuka ku mucumba sharanga nitwa irakoze giste nkabamvuka isagara nitwa nkeshimana eme eh, nkaba mvuka ku nyarumuhonga nitwa florida bucumi nkaba mvuka icaranga nsabye konsiriya ku mutumba nyarukere ndizeye Eliane ku mutumba sagara nitwa irankunda nadiya ku mutumba wa nyarukere nitwa ndayisaba janine niva ku musozi wa nyarumuhonga nitwa rinde ntakaruta imana nkaba mvuka ku mutumba cirisha barakoze cyane tanga ibintu bitatu bigaragara byerekana itituka ry'ibidukikije muri komine yacu ya isare tanga ibintu bitatu cyangwa vuga ibintu bitatu ikibazo kirumvikana nk'ingaruka nk'ingaruka inkurikizi byerekana itituka ry'ibidukikije muri komine ya isare bamhere ndi naho kamwe sipirano yo ku nyarukere nyarukera icyambere gititura ibihe n'imvura nyinshi icya kabiri ni uruzuba rwinshi icya gatatu nacyo baduha amategeko yo kubahiriza no guturira nabyo nyine biri n'ingaruka mbi icya mbere ni uruzuba rwinshi icya kabiri ni ugudaca imikobeko icya gatatu icya gatatu ni ugudaca abarabara ntitwandikumana philippe bambaga umutumba sagara bakwanditse ntihagire usubira kwidondora bamwanditse icya mbere ntiduturire imiyonga icya <laughs> kabiri ni uko twakwinjira mu gutandukanya guca imikobeko wakoze wahejeje icya icya gatatu eh. icya mbere isi n'ikimera cya kabiri isi yaratitutse cya gatatu uruzuba rwinshi icya mbere isi yaratitutse icya kabiri ibitoki byafashwe na gangara icya gatatu turabye ku misozi turabona ko ibiti byahetse icya mbere konona ibidukikije icya kabiri kudaca imikobeko icya gatatu guturira imiyonga icya mbere kutubahiriza ibidukikije icya kabiri gurirana ry'abantu icya gatatu kudaca imikobeko icya mbere ni uko imvura igwa ari nyinshi igacigwa nabi ikigira kabiri urupfura izuba naryo riraka rigaca ryonona ibintu ikigira gatatu nacyo ni uko twokorera amabarabara icya mbere ni izuba ryinshi icya kabiri ni uko ahari ibiti hasigaye hari ubugaragwa izuba rishishikara ryiyongera icya gatatu ni uko ibidukikije bashishikara baza barabyica ibyo bidukikije twese turimwo icya mbere ni izuba ryinshi icya kabiri ni uko ibiti biguma ibiti izuba riguma ryakari ryinshi ibiti bigatera byuma icya gatatu ni uko inzara yateye mu isi abantu bagatera baba benshi icya ibiti ikigira kabiri imikobeko ikigira gatatu icya gatatu icya mbere ni ukutonona ibiti icya kabiri sabwe icya kabiri ni uguca imisereke icya gatatu bugukingira ibidukikije ni uko tutoturira ibyatsi inyishu muri ibyo bitatu mwari kuvuga harimo imisozi itambaye kubera imisozi itambaye ico ni cambere kigira kabiri ari inkukura rirenze urugero icyo ni kiragaragara kiri murabana naco igabanuka ry'umwimbu mu gisata c'uburimi baca batubwira inzara kubera twagwiriranye ngo inzara igabanuka ry'umwimbu mu gisata c'uburimi hakaba kandi itituka ry'isi ndimwa amasoko tuvomamwo agakama none ico nicerekana yuko hari itituka ry'isi ingomero zikuzura urushanga aha anyendekerezwa gusigarana na Filemoni Justin na Eliana gusa mu bantu cumi batatu barushe nguhere barushe nguhere turi hagati y'ibidoni ah, aba rero banga e- e- eh, eh, genda nawe aba banganije batoye rimwe kurata aba tubaye iki aba ah, tubaye kimwe kimwe muga iyo musore nari kumwongera kuba yatoye bibiri uriya wa mbere yego tora n'indobo tubandanye abandi we mukobwa umaniza agakaratusi ari inyuma mukobwa umaniza agakaratusi ari inyuma we musore w'agatelefone nawe nyene mwari kumwe nawe hariya mwari kumwe agatelefone yegera aho winumire barushe nguhere umukobwa amanitse agatambara ari impande y'agakiyosike imbere ya kafetariya neza cyane neza cyane mufasoni umanitse agakopo k'umuti neza cyane barushe nguhere we mufasoni hari inyuma ya bose ufite ishapure n'igitambara ingo amanitse ikambambiri hari inyuma eee we mushe we turabe umaniza ako gacupa ka sprite agacupa ka sprite ngaho ukivana ah. he barushe nguhere ni ku musozi wa Nyarumongo ni muri zone Rushubi commune Sare mu ntara ya Bujumbura barushe nguhere isangano ifatikanije na JYZ e wagacupa ka sprite eh uyo nuyo nyene nuwo nyene aha inga nzana abagabo nabo rero zana abagabo eh winyuma bakari nzumare eh ntubona wemugabo wemugabo ehe nako gasasha uko nyene uko nyene uko nyene uko nyene barakwiye inibidondore ndikumana deni wo muri zone kibunye elvis nshimirimana sagara umusozi nzoisaba elvis wo kunyera umongo muzimana chifenale wo kuchirisha ndayigeza erike wo kumusozi sagara nkorera imana ejide wo kunyarukere bigirimana imeride wo kumusozi nyarukere komine isare naho imana sutana wisagara irakoze diyera wo kunyarukere ati nk'imana viyorete wo mu rutegama ndayikengurukeho dira wo mu rushubu bigira imana odete wo kunyarumpongo iradukunda anje mvuka muri provese ruyigi nkabamba ku nyarumpongo inarukundo diyana wo ku mutumba nyarumpongo komine isare ingaruka zifatiye ku indagurika ry'ibihe ntizifise uburemere bungana ku migwi yose y'abantu aha turi mu migwi izo ngaruka rero z'iryo hindagurika ry'ibihe ntizidufata kumwe twese muri iyi migwi ntizibafata kumwe gute izo ngaruka mbi zafise uburemere cyo kimwe uwa mbere nk'umutama nk'umutamakazi iyo ngaruka mbi uremere ashaka kumufata y'ibihe nk'uko imvura yo biguye ari nyinshi gusanga afise nk'inzu gusanga yiwe inzu yiwe irasenyagurike hama nk'abana nabo cyangwa amagara y'abantu nabo nyine usanga biramuhitanye kubera biturutse ku mpezagihe y'igihe kimeze nabi ububwira gatatu by'ibifungurwa nabyo nyine cyangwa ibinyabuzima n'ibitungwa byose birahonera eee eh, twagiye eh. imvura iyo iguye ari nyinshi nko ku mugwi w'ugwaruka bo baba bafise inguvu imvura ntacyo ibagira muga ku mugwi w'abasaza abatama n'abatamakazi imvura iguye ari nyinshi barakanya bakajugumira bakahakura ubumuga eh. ubwo buremere hariho umuntu aba yishoboye ikigira kabiri hariho umuntu avuga ati jewe ndifise nishyura urya mutamakazi we atishoboye bose ntibagenda bangana igituma cyane numva navuga yuko izo ngaruka mbi zose zidashyikira ku buremere bumwe nuko nk'ikuba umugaye urashobora kuba ubona uruzi rwuzi atakuntu ushobora guca umukobeko kugira icyo kintu cyagomba gipfa ntigishobore gupfa ubundi nabwo urashobora kuba ukenye utari bufite amahera ushobora guha umuntu ashobora kugukira imiserega aho hantu komeza urashobora kuba ari umupfakazi ukabura amahera yo kuza gusoma mu isoko ubwa kabiri urashobora kuba um-, umwana arashobora kurwara indwara za malariya kuko zituruka ku mazi menshi aba yabaye menshi kubera ihindagurika ry'ibihe irya gatatu nk'umuntu amugaye uruzi rurashobora kuwuzura akabura ingana eh, jabo eh, komeza umugwi wa mbere wabafakazi abamama bakutse harashobora kugwa imvura y'isegenya inzu ikabagwako badafise abana abana babo bace bazibasanurira niyo ni ingaruka mbi y'uwo mugwi w'abamama bakuze bandanya he ingaruka ya mbere umugwi wa mbere ni umugwi w'abanyamwema kuko umugwi w'abanyamwema iyo haturutse uruzuba rwinshi ntibaba bakigira neza ngo bagire komeza umugwi wa mbere navuga ku byerekeye kuri ibyo ni umuntu w'ikimuga aba icyo kintu kije kidashobora ko ibyo bintu bije igihe segenya kubera ataba yishoboye aba amugaye niyo mpamvu adashobora icyo gihe gica kitamushobokera nk'umugwi w'abarimyi iyo barimye izuba rikaka ari ryinshi ibyo barimye birononekara nk'umugwi w'ugwaruka bituma iyo uruzuba rwatsi ari rwinshi haba ubushyuhe bwinshi icyo kintu nibaza ko iyo umuntu amaze kurima mu myaba cyangwa ku mutumba imvura ikabandanya iba nyinshi cyane umwimbu uba muke kuko imvura iba yabaye nyinshi umugwi wa mbere iyo umuntu yarimye mu mwonga um, amazi arabifurira ubwo bukaba ari ubuhombe. umugwi wa kabiri iyo nk'abana bari mu nzu badashobora kubyuka iyo isegenywa ryabateye rirashobora kubahitana kubera batibyura umugwi wa gatatu n'uw'abatamakazi nabo nyene kubera abataba bishoboye iryo segenya rirabahitana umugwi wa mbere ibimuga iyo habaye iyo habaye isegenya bakarabura ingene bajabuka abanyamwema iyo habaye uruzuba ubuzima bwabo bugenda nabi hama rero iyo iyo isegenya iguye abatama n'abatamakazi barashobora guhera mu nzu n'abana babasize mu nzu barashobora guherayo kubera batafise ubushobozi kumwe ehe twagiye ku mugwi wa mbere ni umugwi w'abarimyi nk'iyo haguye imvura nyinshi nk'ukuri kabikukumura bashobora kubura umwembu ku mugwi wa kabiri ni umugwi w'abanyamwembu eh, urakoze mhm. umugwi wa mbere jeni baza ko iyo umuntu yarimye iyo habaye urupfura rwinshi hariho ababika imbuto n'abasesagura umwimbu aha baziga mujeni uyu uyu unyeni watangura kubera niba byishwe neza cyane mm, banza ugende barushe nguhere barushe nguhere bamumere ibido n'indobo uca umunyongera n'amasabune aha abandi cuhera ngaho nyene hera ngaho camera ngaho kwa mutama hera ho nyene genda bakumere mumpera indobo n'amasabune abiri nawe nyene genda nawe indobo n'amasabune abiri barushe nguhere nyamo isuka isuka isuka isuka n'amasabune abiri

icyo mvoma mu babyeyi murakoze babyeyi murakoze nawe mugaruke nitwa niho ya nyandwe <laughs> aha dusigaranye itara iryo tara bashobora no gukora iyo ishiki ushobora kurikoresha mu kumurika ugakora no gusharisha amatelefone ugakora n'uduki n'uduki n'utundi n'iryo ni radiyo ni mu kibanza cy'iradiyo iryo tara rirazimvye umengo rigwa ibihumbi mirongo irindwi iryo riri ku mirongo irindwi nicyo gituma mwe bane si bya bindi byo kuvuga ngo amezi abiri ngo atatu uyu mutama akagitora duca dutaha ikibazo uyu mutama akagitora duca dutaha kimunaniye n'uyu uyu kimunaniye n'uyu kimunaniye n'uyu uyananiwe niwe dusubira gutora muri mwebwe nicyo gituma twasabye ko mwiwe kwigira inyuma nimwave nababwiye umurezi ikibazo abambungabunze ndabafitiye akamaro kanini nije ndabatunze banyanjanjwe ko nca nigira mu myonga no mu nzuzi no mu biyaya bagasigara bifumbereje none ndinde abambungabunze ndabafitiye akamaro kanini nije ndabatunze banyanjanjwe ko nca nigira mu myonga mu nzuzi no mu biyaya bagasigara bifumbereje none ndinde ibyo bintu no kwibaza ko ari ifi urakoze cyane kwa heri ni imvura bayi tuzosubira igitegwa kwa heri tuzongera nibaza yuko icyo kintu ari urupfu kwa heri tuzosubira mwese nyuma umupfasoni w'agasashe yajya inyuma hariya yambaye na arisenali arisenali umupira wa arisenali umupfasoni yambaye umupira wa arisenali nahamagaye w'agasashe ingo ngaha abambungabunze ndabafitiye akamaro kanini nije ndabatunze banyanjwe ko nca nigira mu myonga mu nzuzi no mu biyaya bagasigara bifumbereje none ndinde n'imvura uwambungabunga bayi wewe wewe ngaha inyuma wewe hari aa ah, ah, uyo mugabo ngaha wewe ishati umengo eh, eh, eh n'agatelefone ngo wowe rarararara si wewe mutama twavuze ko dushobora gutora umuntu ari ngaha abandi bari hari inyuma ningo Mhm. abambungabunze ndabafitiye akamaro kanini nije ndabatunze banyanjanjwe ko nigira mu myunga mu nzuzi no mu biyaya bagasigara bifumbereje none ndinde izina wishure nitwa deo na kanobera kisi ikibazo haragitoye ikibazo haragitoye deo na kanovera kisi waciyumviriye guteka deo naciyumviye kuko akanovera kisi ewanjanjwe ntuhabungabunge inkukura ije iragatwara kagatahira mu myonga no mu ruzi nuko nabyiyumviriye dewe baguhe agashimwe kawe itara ubwiye iki radiyo isanganiro na cyane cyane ishyirahamwe jezede ndashimiye cyane kubona yatugendeye no muri komini sare tukaba twarongeye agashimwe nk'aka nuko murakoze cyane ni na hano dusoze ikiganiro cyacu barusha ngo nkengurukire umudiyakoni Ernest Pablo Bajyuwabo mu buhinga bw'ibyuma twari kumwe na Albert Nduwayo nkengurukire ishyirahamwe eh, JZD ryadufashije kugira ngo dutunganye kino kiganiro abari mu buhinga bw'ibyuma ni Albert Nduwayo hamwe na Kimana François Bitamusauza Balone Habyarimana na Ernest Pablo Bajyuwabo tuti mugire ibihe byiza abanyarushubi bayi murakoze cyari igikino barushe nguhere utegurirwa na radiyo isanganiro barushe nguhere